Ardi esnearen interprofesioaren biltzajean, esne eta gasnatze saila nola dagoen azpimagatua izan da, jasko urteari begira beraz, baina zentestu ben, kooperatiben ordezkaria. Bon, egen behar da, zinik urte mino esne gutisot uh, eh, izan dela sasoin hastean, gero orokorki uh, sasoin izan da esnea, uh, eh, ala ere berroita emezortzi uh, milion esne bildu dira. Neiz eta arrangura pixka izan den esne e, eh, kalitatean gainean eh, ahuldu dain, maena, bon, rokorki esne kantitateak emendatzen dira, zen eh, behoi mila pintesnetat aldo gira txalde bakots, et jakinez urte guziz, hoita oita behoi e, txalde gelitzen direra esne saltzetik. Pondu bat da, ondoko honetan haigunokena pixkabat eta baknatu e, arrazoenean ezagutzeko usteko e, txaldean txegida ez bakarrik edo nahi dugu gauz hori eh, barnatu. Aipagaietan ere, OPE Organizazion de Produkteur, Delakoak edo Ekoizleen batzajeak izan dira, Prezioen eh, negoziekaterako baliatuak izaiten alita izken egiturak dira hauek, lehen behi esnean eh, erabiliak izan ziren berziak berze eta gaur egun ardi esnearen dako dira baliatuak izanen. Seetasun gehiago, bainatzen testebenekin berde jakin eh, egun eh, beren enpresekin esniaren presioan eta edo zoen arrazoen esnian gainean nahi bali bada deliberatu, beharko dutela eta opegisa gisa eh, ezagutiak izan. Hori, 2000 amaseetik goiti uh, obligatiak izanen dira beren enpresekine, bat edo bi edo elkarte bat egitea bertze enpresetan din jakinez eta eh, egun uh, baten egiteko behar direla uh, beren esne ekoizle edo leteria hortan diren berroita marren uh, representatu behar duela. Azkenik, berzeit berrikuntza bat ere aipatu da batzaje hortan, eta hau izan da kotizazioan volonter obligatuar delakoa, eta hunen plantan ezartzia, bainatzen testeben duela biri hiru egun eh, onartua izan da, e, onartua eta ezagutua uh, eh, un CVO daitzen dena, kotizazioa volontar obligatoar, horrek erango eh, du departamentuko esne ekoizle eta enpresa beharko dutela parte hartu, gure Seksione guzietan, errango du eh, sormarkako promozionian edo uh, teknik delakoan uh, egun badira kotizazioniak galdeginak elaborariek, hori erango du denek beharko dutela parte hartu uh, finantzamendu. Eta eldudan uh, esne sasionetik hori da gure gain nagusietaik bat.